Marie Emmanuel Veillon Louis esti franza componistino cae pianisto de considerinda activezzo ca influo en la clerisma franzio de la dec oca Marie Emmanuel Veillon nascicis occidente de Pariso. En sia infanaggio, si versaine ricevis la patronetson de la marquis de Langeron, porque si havo specialan educadon pri musico. Marie Emanuel mem esprima sian danquemon, dedicante al si sian unuan publicigitan volumon de ses clavar sonatoi. Si scribis, pro la multai avantagioi, quio in si donatsis al mi, ec de mia plei frua infanagio tiu ci publicajo de ses sonatoi, tri el quiui estis por violona accompano, al portis reconon al Emanuel, ec exter Francio. Fraulino Bayon farigis conata ciel virtuosa clavicenisto cae pianisto, ec de la agio de dudec unu, Sciai agadoi estas mensiitae en memor vergoi cae correspondado de quelcae el la cefai viroi cae virinoi de la franza socio. Si aperas en rilato al sia partopreno en la salono de la treconata conata influa verquistino cae instruistino Stefani de Genlis, quiu consideris Marie Emanuel sian amiquinon. La enciclopedisto cae filosofo Denis Diderot, quiu admiris Mademoiselle Bayon, mencias Emmanuel en plurai leteroi, cae prescribas sian manieron ludi la clavaron, dirante che sia tuta animo estas ce siai fingropintoi. Li comparis la musicon de Emmanuel Bayon, cun tio de Alberti, Johann Christian Bach, Schobert, cae aliai exterlandae componistoi en Pariso. Si componis quin instrumentae musicoin, cae musicon por teatrazoi, quiu in si presentis en la salono de Madame de Genglis, cum labore cum renomei amatorae musicistoi quiel si, same kiel cum internazie famae franzae cae exterlandae profesiae musicistoi. Si ancau partoprenis en la salono, kiel autorino cantistino en dramezzae productadoi kiel comedioi cae sketchoi. En sia dudequina iaragio, si get cun la Victor Louis, el la sama e grava e politica e kai sosia e rondo e kiel shi. Quariaro in poste naskigis ilia sola infano Marie Helene Victoire. Dun la Parisa sizono de 1776 77 si componis kai presentis La operon en du y por sol y coruso cay orquestro titolitan "Dorna floro" (Fleur de Pin), Sur base de libreto de Claude-Henri Fosse, abato de Foisenon, eminenta cae text autoro, Fleur de Pin havis deg du fare de la Italienne. italien. Alla lasta presentado, ci la regino Marie Antoinette cae membroi de la regia familio. Fleur de Pin ancau estis presentita en Bruselo cae Bordeaux en 1704. En la dauro de la sequai dece iaroi, estis eldonitai au publici en music revuoi plurai musicae eroi de la verco, ciel celtai arancioi por vocio, cun cae sen accompano, cae arancio de la uverturo por clavaro, cun violono cae violoncello. La neoldonita i vercoi de Marie Emanuel, qui uestis sozie comentitai dum sia vivo d'auro, sed ancora une estas trovitai, includas pli instrumentan chambran cae oper comican musicon, cae la musicon por la fete de Saint-Pierre. Con la rimarquinda excepto de Fleur de Pin, Madame Louise evidente verkis cae presentis musicon plei parte por privatai rencontigioi. Sia sostia posizio malhelpis sin havi pagitan profesian nomumon. Sed sia musica gado donis al si considerindan influon en aferoi de gusto ca stilo. En 1776, novajoi de la Franza Cortego pri socio cae culturo, identigis signorinon Luis, componiston de Fleur de Pin, quia la personon, quiu iam estis fama sur la nomo de Mademoiselle Bellon, pro sia musica talento. Si estas tiu, quiu modigis da forte la instrumenton quiu nun estas modo.